Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր ձայնասրահում ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանն է։ Արցախում սկսված է բերքահավաքը։ Ասկերանի շրջանի ակնատեղամասում շուտով կավարտվեն գարու բերքահավաքի աշխատանքները։ Ասկերանի շրջակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը խոսելով բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքների մասին, շեշտեց այն հանգամանքը, որ հակահարդեհային աշխատանքները այս տարի շատ ավելի կաննավոր կերպով են կազմակերպել։ Ասկերանի շրջանը Արցախի, կարելի է ասել, այն եզակի շրջանից է, որտեղ մեծ թափով զարգանում են ջերմոցային տնտեսությունները։ Իմ զրույցը պարոն Գրիգորյանի հետ ծավալվում է մի շարք հարցերի շուրջ։ Արդեն մոտ 10 օր է Բերքահավաք սկսվել է։ Հիմնական Բերքահավաք սկսել ենք Ագնա թաղամասից։ Այսօրվա դրությամբ արդեն Ագնա թաղամասի 1300 հեկտար գարու հունձը ավարտվել է։ Մինչին Բերքատվությունը 25 ցետներ է։ Երևանից արդեն սկսել են ծորնի հունձը, որը արդեն միջին Բերքատվությունը սկզբից մոտ 20 հեկտարին հունձել միջին Բերքատվությունը 30 ցենտներ է։ Ունենք մոտ 11000 հեկտար հունձ։ Մոտորապես 20 կոմբայն արդեն սկսել է իրեն աշխատանքները, մոտ ժամանակներս 7 կոմբայն էլ կգան կողքի միջավայրից։ Ընդհանուր հակահարդային աշխատանքները լրիվ ավարտված է, կա շուրջօրյա հերթապահություն, արդեն մի շաբաթ այդ շուրջօրյա հերթապահությունը կատարում է։ Բացի դրանից կա այնտեղ Մուկամոլնի կոչող տեղամասում բարձր մեծ բարձուն կա։ Հակահարդեհային աշխատողներն դիտարկում են բոլոր տարածքը, հրդեհ լինելու դեպքում օպերատիվ խումբը պատրաստի ավտոմեքենաներով մեկնում է դեպքի վայր։ Ունենք ակնաթաղամասում 4 հատ հրշեջ կենտրոն, 4 հատ հրշեջ մեքենաներ իրենց խմբավորումներով, ինչպես Ինչպես նախորդ տարվանից, այսպես էլ այս տարի կցանկանանք, որ առանց անկորուստ բերք հավաքենք։ Պարոն Գրիգորյան, օրերս տեղի ունեցավ վարչապետի հետ խորհրդակցություն հենց ձեզ մոտ, այստեղ որտեղ այժմ մենք եք նստած, որի մասնակցում էին շրջվարչակազմի ղեկավարները, ծավալվեց հետաքրքիր այնտեղ հարցեր, պատասխաններ, երկխոսություն։ Պարոն վարչապետը նշեց, որ նախքան այստեղ գների հաստատումը ինքը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արդյոք գոհացրեցին գները, առավել եւս դուք բարձրացրիք այնտեղ շատ կարևոր հարցեր, որը հետաքրքրեց բոլոր բոլորին։ Ձեզ հուզող հարցերը կապված բերքահավաքի եւ բերքի իրացման հետ։ Հարցերը միշտ լինում են Ընդհանրապես հանդիպան ժամանակ վարչապետը յուրաքանչյուր հարցին կոնկրետ պատասխանները տվեց, ընդհանուր աշխատանքները նորմալ է գնում, գնի հետ խնդրեմ չկա, եթե վերցնենք միջազգային շուկան, ինչ որ միտեղ կարելի ասած բավարար է գները։ Ուղղակի մի վաճառող ցանկանա, որ թանկ վաճառի, յուրաքանչյուր մի գնողը ցանկանա։ Բայց շուկայի համեմատ, ինչպես ամեն տարի, վարչապետը Հայաստանի Հանրապետությունը մարդկանց հետ պայմանավորվածություններ է ստեղծել, որը որ ինչ որ միտեղ կարելի ասած բարձր գներով համատական շուկայի մեր մթերքը վաճառվում է։ Կարելի է զուգահեռել անցյալ տարին ու այս տարին կապված βέρքի հետ, թե շուտ է դեռ, վաղ է դեռ։ Շուտ է, բայց բոլոր դեպքերում անցյալ տարվա երևի ցուցանիշները կպահպանենք։ Այժմ խոսենք ընդհանուր շրջանի մասին։ Ինչ վիճակում է գտնվում շրջանը, գյուղերը, համայնքները։ Շրջանում այսօրվա դուրությամբ ամբողջ շրջանով մեկ գնում է բերքահավաք վերքավակ աշխատանքները սկսած։ Բոլոր համայնքները անկախ նրանից թե վերևի համայնքներում կան համայնքներ, որոնք ագնատ հողամասում իրենց համատարած հողամաս ունեն հատկացրված եւ հիմնական այսօրվա տեխնիկանա, կոմբայննա, կապչունի վերին ձորակինը, քանի որ այնտեղ շատ ուշա լինելու բերքա հավաքը, բոլորը կազմակերպած ներքևից վերև անում են բերքա հավաք իսկ աշտանացան աշխատանքները արդեն սերմնացան վերևից ներքև են անում որտեղ հիմի բոլոր համարյա կարելի ասած դենց համայնք չկա, որը որ զբաղված չլինի βέρքավակի աշխատանքներով։ Այս օրերին իմ հարազատ ծննդավայրում Ասկերանի շրջանի Խնդրիստան գյուղում կուլտուրայի տան կառուցումն է։ Ինչպես ծնվեց ծրագիրը եւ ով է հովանավորում։ Ծրագիրը տես միանգամից չի ծնվել, այս 5 տարվա ընթացքում եղել է ծրագիր դպրոցաշինություն, Հիմի մեր շրջանում համարյա թե չկա մի գյուղ, որը որ նոր կառուցած դպրոց չլինի կամ վերանորոգված դպրոց չլինի։ Դպրոցներից ավարտել ենք, սկսել ենք համայնքային կենտրոններնա, որը որ ոչ թե Մենախնձիրստանը, այսօր ավարտված է Խանսկում, Բալուջայում, սկսված է Խնձիրստանում, ավարտված է Շոշում, Սարուշենում, այսօր մանկապարտեզ են սարքում Նորագյուղում։ Շատ ծրագիրներ կա, ծրագիրների մի մասը պետական միջոցները Երևան մի մասը հովանավորներն են, 50 պետություն եւ հովանավորները, որը որը իրենք նոր եկել էին, մանկապարտեզնա իրենք տեսել ու ողջունել։ Այսօր օգտասարում դպրոց են սարքում համահայկական միջոցներով եւ թե պետական միջոցներով։ Դրանց աշխատանքները շինարարության բնակավարում ահագին գնում է։ Այս տարի կավարտեն ՄՊՍԿ-ի շենքը, մշակույթի կենտրոնը, 100 տարի նախատեսվում մեր մշակույթի ակումբը վերանորոգումը նման ծրագրներ, նման աշխատանքներ կա։ Պարոն Գրիգորյան, ըստ ինձ հասած տեղեկությունների ասում են, որ ջերմոցայի տնտեսությունները շատ լայն թափով զարգանում են Ասկերանում, ճիշտ է։ Ջերմոցները հիմնականը նորագյուղ գյուղում է, որը որ 60-ից ավել կա, այսօրվա դրությամբ երևի բանջարեղենից բռնած պամիդոր, խիար, մատակարարում են քաղաքին։ Բայց արդեն կան ջերմոշներ սարկած։ Մենատնտեսներ են դրանք առանձին ֆերմերներ առանձին ֆերմերներ իրենց միջոցներով աշխատում միջոցներով եթե բանկից վարկեն վերցրել թե պայմանագրային բաներով ա դա արդեն իրենք են յուրաքանչյուրը հաշվագները արելա ով որտեղից ոնց է հայտնի մեկը բանկի միջոցով մեկը ներդրման միջոցով բոլոր դեպքերում ստեղը նույն ձևի իրեն արդարացնում ա ու դալի ասած իրեն շուկան արտադրանքը պահանջարկ ունի։ Մի քանի խոսքով բնակչության թվի մասին, որտեղ մոտ 1 տարի է, ինչ դուք չեք հանդիպում լողական էսքիզներ հաղորդաշարի հետ, աճել թե նվազել է թիվը բնակչության։ Մրցահամարը եղել է, մեզ մոտ եղել է 18200 քանի բնակիչ։ Ու այսօրվա դրությամբ մենք չենք ընդհանուր հաշվարկել, բայց բոլոր դեպքերում սենց կարելի ասած, որ գնողներ էլ կան, բայց եկողներ էլ կան ընդհանուր կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասել 2000 քանի աշակերտ եղել է նախորդ տարի այս մեզ մոտ հիմի 130 աշակերտ ու մեր ավելացել է եթե հաշվի առնենք աշակերտների ավելացումը ուրեմն նկատի ունենք կամ լա ստաբիլ կա կամ ավելացում որովհետև կոնկրետ հաշվարկներ չեն կարող պարոն Գրիգորյան ո՞րն եք համարում մեր այս ամիսների բաժանումից հետո ամենահաջողված ծրագիրը ասկերանի շրջանում հաջողված ծրագիրներ շատ կա օրինակ գյուղատնտեսության բնակավարում այսօրվա դրությամբ մեր շրջանում 4500 հեկտար գարնոնացան աշխատանքներ են կատարվել, որի բոլոր սերմերը եւ այդ սերմերի մի մասը բարարտանյութով ծրի պետությունը տվել է ժողովրդին որը որ դա շատ ողջունելի է դրա համար էլ մարդիկ շահագրգռված 4500 հեկտար գարնանացան ինձ թվում է ոչ մի շրջանում չեն կա Իսկ չհաջողված եւ կիսած ծրագիրը ո՞րն եք համարում։ Ամեն մի ծրագրում բոլոր դեպքերում կա իրեն աշխատանքները, իրեն դրական, իրեն սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ պատճառները, թե հենց ասենք կոնկրետ ծրագիր, որը չի կայացել, ես դա չեմ տեսնում։ Եվ վերջին հարցը համաձայն եմ այն լրագրողների հետ, որ հանդիպում են պաշտոնյանների հետ եւ չեն խոսում սոսկ պաշտոնական ծրագրերի մասին։ Անznապես ինչպես եք։ Այսինքն Այսինքն ընտանիքում թորնիկների ավելացում, Մի տղա ունեմ, երկու աղջիկ ունեմ, 6-ը թորն ունեմ, մոտ ժամանակներից 7-րդն եմ ելնելու։ Բոլորն էլ ավարտված աշխատանքով տեղավորված։ Բոլորը այստեղ են ապրում հայրենիքում։ Չէ, տղաս ասպիրանտուրան ավարտել Հայաստանա, աղջիկս ամուսնացել են։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտեինք մեր հանդիպումը։ Միայն երկրի խաղաղություն։ Մնացածը ստացվելու մի քիչ լավ, մի քիչ վատ խաղաղություն։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Ասկերանի շրջվարշակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանն է։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։